22 skirsnis Bovilis klausėsi nepaprastai susižavėjęs. Reikės jį aplankyti, tarė jis. Pasistengsiu, kad imtųsi finansuoti mums kokią nors labdarybės įstaigą. Tikrai finansuos, vien tik išmaldoms jis išdalyja per mėnesį daugiau kaip 20 tūkstančių. Puiku, bet aš jam nurodysiu ponios de Morser ir jo sūnaus pavyzdį. Kokį pavyzdį? Jie paukojo prieglaudoms visą savo turtą. Kokį turtą? savo turtą likusi po generolo de Morsero mirties. Bet kodėl? Todėl, kad nenorėjau naudotis turtu, kuris įgytas tokiais niekšingais keliais. Tai iš ko jie gyvens? Motina važiuoja į provinciją, o sūnus stoja į kariuomenę. Žiūrėk tu man, kokie skrupulingi, sušuko danglaras. Vakar užregistravau jų dovanojimo aktą. Kiek jie turėjo? Ne kažkiek, milijoną du šimtus tūkstančių su trupučiu – Bet grįžkime prie savo milijonų. Mielai, nei kiek nepasikeitusi balsu pritarė Danglaras. Ar jums skubiai prireikė tų pinigų? Skubiai. Rytoj pas mus kasos revizija. Rytoj? Kodėl iš karto nesakėte? Iki rytojaus dar visą amžinybį. Kelintą valandą revizija. Antra. Atsiųskite dvyliktą, tarė Danglaras, kaip paprastai šipsaudamasis. Užuot ką nors pasakęs, Bovilis tik linktelėjo galvą, gniaužydamas portfelį. Arba štai kas, tarė Danglaras, galima dar geriau padaryti. Kaip? Grafo Montekristo pakvitavimas taip pat pinigai. Nuneškite jį Rošildui arba Lafitui, jie tučto jau apmokės. Nors jiems teks atsiskaityti su Roma, aišku, bet jums atskaitys penkis ar šešis tūkstančius. Išdininkas pašoko. Tiek to, žinote, verčiau aš palauksiu iki rytojaus, tik jums tai atrodo nieknikis. Atleiskite, man pasirodė, labai įžuliai tarė danglaras, kad jums reikia padengti nedidelį trūkumėlį. Ką jūs, sušuko išdininkas. Taip juk pasitaiko, o tuomet kartais ir aukų neišvengiama. Ačiū Dievui, man taip neatsitiko. Tad iki rytojaus. Sutinkate, mano mielas išdirinkė. Gerai, iki rytojaus. Bet jau tikrai? Jokaujate. Atsiųskite 12 valandą, bankui bus pranešta. Aš pats atvyksiu. Dar geriau turėsiu malonumą pasimatyti su jumis. Jie paspaudė vienas kitam rankas. Beje, pasiteiravo Bovilis, argi jūs nevyksite į varšys paneliais Devilfor laidotuvės? Bulvare sutikau eiseną. Ne, atsakė bankininkas, iš manęs dar kiek pasišaipoma po tos istorijos su Benedetu, užtat vengiu žmonių. Be reikalų, kuogi jūs kaltas? Žinote, mano brangusis, Kai žmogus turi nesuteptą vardą kaip aš, nejučiom daraisi skrupulingas. Patikėkite, visi jūs užjaučia, ypač gailisi jūsų dukters. Vargšiai eženį, tari danglaras, giliai atsidosdamas, ar žinote, kad jis stoja į vienuolyną? Ne. Deja, tikra tiesa. Kitą dieną po to skandalų ji nusprendė išvažiuoti su viena savo drauge vienuole. Ji nori susirasti kokį nors labai griežtą vienuolyną Italijoje ar Ispanijoje. Tiesiog baisu, Ir ponas Debovilis išėjo pareiškęs užuojautą nelaimingam tėvui. Bet vos jam uždarius duris danglaras išraiškingai mostelėjęs, tokį mostą gali įsivaizduoti tik tas, kas matė Frederiką vaidinantį Roberę Makere, sušuko. Kvailys. Ir įsidėjęs į mažą piniginę Montekristo pakvitavimo pridūrė. Ateik dvyliktą, mano ir pėdos jau bus ataušusios. Paskui du kartus pasuko duryse raktą, ištuštino visus savo kasaus stalčių, surinko apie 50 tūkstančių frankų banknotais, kai kurios popierius sudegino, kitus padėjo matomoje vietoje, brūkštelėjo laišką, užanspaudavo ir užrašė baronieniai danglar. Vakare aš pats jį padėsiu ant jos tualetinio staliuko. Paskui išsitraukė iš stalčiaus pasą. Puiku, tarė jis, galioja dar du mėnesius. 32 skyrius Per Lašezų kapiniais Ponas Debovilis iš tikrųjų buvo sutikęs laidotuvių eiseną lydinčią Valentiną į paskutinio poilsio vietą. Diena buvo niūri, apsiniaukusi. Dar drungnas, bet pageldusiems lapams jau pragaištingas vėjas draskė juos nuo plinkančių šakų ir siauti virš didžiuliais bulvarus užplūdusios miniaus. Ponui Devilforui, tikram paryžiečiui, Perlašezų kapinys atrodė vieninteliai svertus priglausti paryžietiško šeimos narių palaikus. Kitos kapinys jam atrodė bernelį kaimiškos, kažkokie mebliuoti mirties kambariai. Tik Perlašeze diduomenys vėlionis gali jaustis kaip namie. Kaip jau žinome, Čia jis nusipirko sklypelį amžinam naudojimuisi. Čia iškilo mauzoliejus, kuriame taip greit apsigyveno visi jo pirmosios šeimos nariai. Mauzolėjaus frontone buvo užrašas San Meranų ir Vilforų šeimus. Toks buvo paskutinis vargšiais Rene Valentinos motinos pageidavimas. Taigi, prašmatnus kortežas iš Sent Honorė priemeščių slinko į Perlašezą. Perėjo visą Paryžių, Tamplio priemestį, paskui patraukė užmiestiniais bulvarais iki pat kapinių. Daugiau kaip 50 nuosavų ekipažų sekė paskui 20 gedulo karietų, o paskui ekipažus daugiau kaip 500 žmonių ėjo pėsti. Tai buvo daugiausiai jaunimas, kurį Valentinos mirtis pritrenkė it perkūnas. Nepaisant ledinio amžiaus dvelkimo ir epochos proziškumo, jaunimą traukė poetiškas tos gražiaus, skaičiaus, nuostabiaus, pačiame žydėjime pakirstaus mergino žavesys. Eisenai išvingiaus už miesto ribų atlikė karietą pakinkyta keturiais žirgais, kurie staiga sustojo it plienų spiruoklės įtempę nerimstančias kojas. Atvyko grafas Montekristas. Grafas išlipo iš karietos ir įsimaišė į minę, pėsčiomis lydinčią katafalką. Šatoreno jį pastebėjo, to jau išlipo iš savo karietos ir priejo prie jo. Bošanas taip pat paliko savo samdytą kabrioletą. Grafas atidžiai dairėsi po minę, matyt kažko ieškojo. Pagaliau neištvėręs paklausė, kur Morelis, ar niekas jo nematėte? Ta klausimą mes sprendėme dar prieš išlydint vėlionį iš namų, tarė Šato Reno. Mes nei vienas jo nematėme. Grafas nieko neatsakė, tik vis žvalgėsi aplinkui. Pagaliau eisena priejo kapinės. Montekristas akylai perbėgo akimis kukmedžių ir pušų guotus ir netrukus nurimo. Po kublių skroblų šmeistelėjo šešėlis ir Montekristas matyt pažino tą, kurio ieškojo. Visiems aišku, kas yra laidotuviais tame didingame nekropolyje. Juodi būreliai žmonių įsklidusių po baltas alėjas, tyla danguje ir žemėje, kurią kartkartėmis sutrikdo trakštelėjusi šakelį ar žalitvorį netoli kokio nors kapo. Paskui liūdnas kunigų gėdojimas, į kurį tarpais įsiterpia rauda, pratrūkusi pro gėlių puokštę, už kuriaus pamatysi kokią nusiminusią, pamaldžiai susidėjusią rankas moterį. Montekristo matytas šešėlis greitai perėjo vėjelę už Eloizos ir Abelaro kapų ir prisišlėjo prie laidotuvininkų vežančių karstą. Taip jis atsidūrė prie pat mauzoliejaus. Žmonių žvilgsniai šokinėjo nuo vieno daiktų prie kito – bet Montekristas stebėjo tik tą šešėlį, į kurį aplinkiniai be maž nekreipė dėmesio. Du kartus grafas buvo išėjęs iš eilės pažiūrėti, ar to žmogaus ranka neieško ginklo, paslėpto po drabužiais. Kortežui sustojus paaiškėjo, kad tas šešėlis tai Morelis, išbliškęs, įkritusiais kruostais, apsivilkęs iki kaklų sakstytą surdutą, konvulsyviai lamdydamas rankose skrybelę, jis stovėjo atsirėmęs į medį kalvelėje prieš mozoliejų, stengdamasis nepraleisti nei vienos gedulingų apeigų smulkmenos. Viskas vyko pagal papročius. Keletas žmonių, kaip visuomet, mažiausiai sielvartaujančių pasakė kalbas. Vieni apgailestavo dėl tos ankstyvaus mirties – Kiti ilgai pasakojo apie tėvų sielvartą. Buvo ir tokių, kurie tikino, kad Valentina nekartą prašiusi poną Devilforą pasigailėti kaltųjų, virš kurių galvų jis buvo iškėlęs teisingumo kardą. Žodžiu, negailėta įmantrių metaforų ir jausmingų posakių, visaip pritaikant Malerbo stansus Duperie. Montekristas nieko negirdėjo, nieko nematė. Jis tik žiūrėjo į Morelį, kurio ramumas ir sustingimas atrodė baisus, žinant, kas dedasi jaunojų karininko širdyje. Žiūrėkite, staiga tarė Bošanas Debre, antai Morelis. Ko jis ten lindo? Ir parodė jį Šato Reno. Koks jis išbalęs, Šato Reno net krūptelėjo, jam šalta, tarė Debre. Ne, lietai pasakė Šato Reno, Man rodos, jis sukrėstas. Maksimilianas labai jautrus įspūdžiams. Kad ne, tarė Debre, jis juk beveik nepažinojo panelės de Vilfort. Jūs pats tai sakėte. Teisybė, bet vis dėlto prisimenu Balijoje pas ponę de Morser, jis tris kartus su ja šoko. Žinote tame Balijoje grafę, kur jūs padarėte milžinišką įspūdį. Ne, nežinau, atsakė Montekristas, nesuvokdamas nei ką, nei kam atsako – nes visą dėmesį buvo sutelkęs į morelį, kurios kruostai dabar paraudo, tarsi žmogaus sulaikiusio kvepavimą. Kalbos pasibaigė, sudie ponai, umai tarė Montekristas. Jis pirmas davė ženklą skirstytis ir dingo niekam nepastebėjus kur. Gedulingos iškilmės pasibaigė dalyviai patraukė atgal į Paryžių. Tik Šatorė nuo paieškojo akimis Morelio, Bet jam dar tebežiūrint į nueinant į Montekristą, Maksimilianas paliko savo vietą ir Šato Reno bergžiai jo pasidairęs nusekė paskui Debre ir Bošaną. Montekristas įlindo į krūmus ir pasislėpęs už plataus antkapių stebėjo kiekvieną morelio judesį. Vaikinas pamažu priejo prie mauzolėjaus, kurį buvo palikęs malsuoliai, o paskui ir kapinių darbininkai. Morelis pamažu apsidairė – Kol jis žiūrėjo į priešingą pusę, Montekristas nepastebėtas priejo dar dešimt žingsnių artin. Jaunuolis atsiklaupė. Pasilenkęs, įsmeigęs išpleistas akis, visas įsitempęs, tarsi kiekvieną akimirką pasiruošę šaukti prie Morelio, grafas vis artinusi prie jo. Morelis palėtė kaktą tvoros akmenį, abiem rankomis įsikibo į grotas ir sušnipždėjo Valentiną. Tas žodis perverė grafui širdį. Jis žengė dar žingsnį ir palėtė Morelio petį. Jūs čia mano draugė, tarė jis, aš jūsų ieškojau. Montekristas tikėjusi aimanų priekaištų, bet apsiriko. Morelis pažvelgė į jį ir dėdamasis ramus atsakė. Matote, aš meldžiausi. Grafas tyriamų žvilgsnių permetė vaikiną nuo galvaus iki kojų ir atrodo nusiramino. Gal norite parvežti jūs į miestą, paklausė jis. Ne, ačiū. Ar jums nieko nereikia? Leiskite man melstis. Grafas tylėdamas nuėjo ir pasislėpė kitoje vietoje. Iš ten, kaip ir anksčiau, nenuleido nuo Morelio akių. Pagaliau tas atsistojo, nusipurti nuo kelių smėlį ir pasuko Paryžiaus keliu nei karto neatsigręžęs. Jis išlėtų nužingsnevo laroketais gatve. Grafas atleidė savo karietą laukusią prie Perlašezo, nusekė paskui Maksimilijaną, atsilikęs per kokį šimtą žingsnių. Maksimilijanas perėjo per kanalą ir iš bulvarų pasuko į Melė gatvę. Varteliai užsidarė Moreliui grįžus, po valandėlės vėl atsidarė ir pro juos įėjo Montekristas. Žiulį buvo saude ir atidžiai stebėjo, kaip dėdi Penetonas rimtai ėmėsis sodininko pareigų pjausti Bengalijos rožių šakutes dauginimui. Grafas Montekristas, sušuko jis su nuoširdžiu džiaugsmu, kurį paprastai reikšdavo kiekvienas tau šeimos narys Montekristui atsilankiusi melėje gatvėje. Maksimilianas ką tik sugrįžo tiesa, paklausė grafas. Taip jis rodos parėjo, atsakė Žiulį, bet prašau pašaukti Amanuelį. Atleiskite, ponė, man tučto jau reikia eiti pas Maksimilijaną, tarė Montekristas. Turiu pasakyti jam nepaprastai svarbų dalyką. Tuomet eikite, tarė ji, tol lydėdamas svečia žavingą šypseną, kol jis dengo ant laiptų. Montekristas skubiai užlipo į trečią aukštą, kur gyveno Maksimilijanas. Laiptų aikštelėje jis pasiklausė jokio garso. Kaip ir daugelie senoviškų namų statytų gyventi vienam šeimininkui, iš aikštelės ėjo tik vienus stiklintos durys. Tačiau tose duryse nebuvo rakto. Maksimilianas buvo užsirakinęs iš vidaus. O pro duris nieko nebuvo galima įžiūrėti, nes stiklus iš kitos pusės dengė raudonų šilkinės užuolaidos. Grafo veidas iš nerimo nusidažė skaičių raudonių. Tai buvo ženklas, kad šis šaltas žmogus nepaprastai jaudinasi. Ką daryti, sušnipždėjo Montekristas. Valandėlę jis mąstė. Skambinti dvėjojo jis. Ne, dažnai skambutis kieno nors ateimas tik paskubina apsispręsti tokioje padėtyje kaip Maksimilianas atsidūrusi žmogų. Ir tuomet suskambėjus skambučiai pasigirsta kitas garsas. Montekristas visas sudrebėjo ir kadangi jau sprendimai visuomet būdavo žaibiški, trenkė alkūniai durų stiklą ir tas sudžerškėjas pabiro. Grafas praskleidė užuolaidą ir pamatė Morelį, kuris sėdėjo prie rašomųjų stalų su plunksno rankoje, bet išgirdęs skamptelėjų stiklą, staiga atsisuko. Nieko, tarė grafas, labai atsiprašau, brangus draugė, paslydau ir sudaviau alkūnę į jūsų durės. Kadangi stiklas išdužo, aš tuo pasinaudosiu ir įeisiu pas jūs. Nesirūpinkite, nesirūpinkite. Įkišęs ranką pro išmuštą stiklą, grafas atsirakino duris. Morelis nepatenkintas atsistojo ir žengė prie Montekristo, netiek norėdamas jį sutikti, kiek užstoti kelią. Iš tikrųjų, kalbėjo Montekristas, trindamasis alkūnę, čia kalti jūsų tarnai, nes parketas blizga kaip veidrodis. Jūs susižeidėte, ponė, šaltai paklausė Morelis. Nežinau, o ką jūs čia veikite, rašėte? Aš? Pirštai rašaluoti. Taip, prašiau, atsakė Morelis. Kartais tai darau, nors ir esu kariškis. Montekristas žengė per kambarį keletą žingsnių, Maksimilianas turėjo duoti jam kelią, bet sekė paskui jį. Rašėte? Pakartojo Montekristas įdėmiai žiūrėdamas jam į akis. Jau turėjau garbiais pasakyti jums, kad taip atšovė Morelis. Grafas apsidairė. O šalia rašaliniais pistoletai? Tar jis, rodydamas ginklus ant rašomojo stalo. Išvykstu į kelionę, paaiškino Maksimilianas. Draugė mano, tarė Montekristas neapsakomai švelniai. Ką pasakysite? Draugė mano, brangus Maksimilianai, maldauju, nereikia beviltiškų sprendimų. Beviltiškų sprendimų gūštelėjo pečiais Morelis. Malonėkite pasakyti, kodėl kelionė beviltiškas sprendimas. Maksimilianai, tarė Montekristas. Nusimeskime kaukės. Maksimilianai, Manęs neapgausite apsimestinę ramybę, kaip aš jūsų neapgausiu tariamą užuojautą. Juk pats suprantate, jeigu aš pasielgiau taip, kaip dabar, jeigu išmušiau stiklą ir pro užrakintas duris įsibroviau pas savo draugą, vadinasi, mane skatino rimtas įtarimas ar net baisus įsitikinimas. Moreli, jūs norite nusižudyti. Šia tau, krūptelėjo Morelis, iš kur jūs ištraukite grafę? Aš jums sakau, kad norite nusižudyti, pakartojo grafas tuo pačiu balsu, štai ir įrodymas. Prieėjęs prie stalo, jis pakėlė švarų popieriaus lapą, kuriuo Maksimilianas buvo pridengęs pradėtą laišką ir paėmė į rankas. Morelis puolė prie grafo, norėdamas atimti laišką. Bet Montekristas tai buvo numatęs ir sulaikė Maksimilianą. Nutvėręs Morelį už riešo, grafas sustabdė jį, kaip plieninį grandinį sustabdo besitempiančią spiruoklę. Jūs norėjote nusižudyti, Morelį, pakartojau grafas. Čia juodu ant balto parašyta. Na tai kas, sušuko Morelis, nebesistengdamas atrodyti ramus. Net jeigu ir taip, jeigu aš nusprendžiau paleisti savo kulką į kaktą, tai kas man uždraus tą padaryti? Kas išdrys man sukliudyti, kai pasakysiu, visos mano viltys žlugo, mano širdis sutraiškita, mano gyvybė užgeso – Aplinkui vien tamsa ir niekšybei, žemė pavirto pelenais, girdėti žmogaus balsą man kančia. Kai pasakysiu, leiskite man numirti, tai bus gailestingumas. Nes jeigu neleisite, aš neteksiu galvos, išeisiu iš proto. Kai aš tai padarysiu, kai visi pamatys, kad tariu tuo žodžiu su ašaromis akise ir plyštančiai ir skausmų širdimi, kas man galės atsakyti, jūs klystate. Kas padarys, kad nebūčiau nelaimingiausias iš nelaimingiausių – Sakykite, grafė, ar tik ne jūs išdrysite? Taip, Morelė, tvirtai tarė Montekristas, taip aš išdrysiu. Jūs? Sušuko Morelis, pratrūkdamas pykčių ir priekaištais. Jūs apgavote mane kvailą viltimi, laikėte mane, liuliavote, mygdėte tuščiai žodžiais, o juk aš galėjau žengti ryštingą drąsų žingsnį ir išgelbėti ją, arba nors matyti mirštančią ant mano rankų. Jūs gyrėteis, kad valdote visas proto galės, visas gamtaus jėgas, vaidinate arba dedate įsivaidinas apvaizdos vaidmenį, o net nepajėgite rasti apnuodytai mergaitai priešnuodžių. Negerbiamasis, aš jūsų gailėčiausi, jeigu jumis nesibjaurėčiau. Moreli. Taip, jūs pasiūlėte nusijimti kaukę. Gerai, būkite patenkintas, aš ją nusijėmiau. Kai jūs sekite mane kapinėse, aš jums dar atsakinėjau, nes mano širdis gera. Kai ėjote čia, aš leidau jums įeiti, bet jūs piktnaudžiaujate mano kantrybę, persekiojate mane mano kambaryje, kur aš pasislėpiau tartum kape, jūs teikite man naujų kančių, man, kuris tarėsi visų jau paragavęs. Tai klausykite, grafė Montegristai, mano tariamas geradary, įgudęs visų gelbėtojų, galite būti patenkintas, jūsų draugas numirs prie jūsų ir, klaikiai kvatodamas, Morelis vėl puolė prie pistoletų. Montekristas išbalės kaip šmeikla, bet žaibus vaidančiomis akimis uždėjo ranką ant ginklų ir tarė bepročiui. O aš kartauju, jūs nenusižudysite. Tai sukliudykite man, šūktelėjo Morelis, dar sykį bandydamas prasiveršti, bet vėl atsitrenkė į plieninę grafo ranką. Sukliudysiu. Kas jūs pagaliau, kas jums davė teisę tironiškai elgti su laisvais, mastančiai žmonėmis, sušuko Maksimilianas. Kas aš? Pakartojo Montekristas. Klausykite. Aš vienintelis žmogus pasaulyje, turintis teisę jums pasakyti, Moreli, nenoriu, kad tavo tėvų sūnus šiandien mirtų. Ir didingas, pasikeitęs, neįveikiamas, susikryžiavęs ant krūtiniais rankas, Montekristas priejo prie drebančio vaikino, kuris sutramdytas kone dieviškos to žmogaus jėgos, pasitraukė žingsnį atgal. Kodėl jūs kalbate apie mano tėvą? sušnipždėjo Morelis. Kodėl painiojate jų atminimą į mano reikalus? Todėl, kad aš esu žmogus, išgelbėjęs tavo tėvui gyvybę tą dieną, kai jis norėjo nusišauti. O šiandien tą pat nori padaryti tu. Todėl, kad aš esu žmogus atsiuntęs jaunai tavo seseriai piniginę, o senąją Moreliui faraoną todėl kad aš esu Edmonas Dantesas, ant kurio kelių tu žaisdavai būdamas vaikas. Nusteiręs, svirduliuodamas, sunkiai alsuodamas Morelis pasitraukė dar truputį atgal. Paskui jėgos jie pleido ir jis garsiai surikęs puolė Montekristui po kojų. Ir umai toje kilnioje sieloje įvyko staigus ir visiškas lūžis. Morelis pašoko, išbėgo iš kambario ir puolį prie laiptų garsiai šaukdamas «Žiulį! Emanuelį! Žiulį! Emanuelį!» Montekristas norėjo pulti paskui jį, bet Maksimilianas verčiau būtų davęsis užmušamas, negu leidęs atidaryti duris, kurias užtrenkė prieš grafą. Išgirdę Maksimilianų šauksmą, atbėgo persigandusi Žiulį Emanuelis, Penetonas ir kiti tarnai. Morelis paėmė juos už rankų ir atidarė duris klaupkitės, sušuko jis nuo ašarų duslių balsu. Štai mūsų geradarys, mūsų tėvo išgelbėtojas, štai, jis jau norėjo sakyti, štai Edmonas Dantesas. Bet grafas nutvėrė jį už riešo ir sustabdė. Žiulį prispaudė lūpas grafui prie rankus, Emanuelis bučiavo jį kaip dievą, Morelis vėl puolė ant kelių ir nusilenkė jam iki žemės. Tada tas geležinis žmogus pajuto, kad jam širdis plyšta, kai triliepsna siūptelėjau iš krūtinės į akis. Jis nulenkė galvą ir pravirko. Valandėlė tame kambaryje skambėjo tik ašarų ir atodusių choras, kuris būtų atrodęs dangiškas net mylimiausiems viešpaties angelams. Vos atsipeikėjusi iš neregėto susijaudinimo, Žiulį šoko iš kambarį, nulipo į antrą aukštą vaikiškai džiaugdamasi nubėgo į svetainę ir pakėlė krištolinį gaubtą, saugantį piniginę, kurią buvo padovanojęs nepažįstamasis iš Mejanų alėjų. Tuo tarpu Emanuelis kalbėjo Montekristui trūksmingu balsu. Ak, grafe, juk žinote, kaip dažnai mes kalbame apie savo nepažįstamą gerą darį. Žinote, kad dėkojame jam, dieviname jį ir saugome jo atminimą. Kaip jūs galėjote taip ilgai slėptis? Tai žiauru ne tik mūsų, bet drįstu pasakyti ir jūsų atžvilgių. Supraskite, mano draugė, tari grafas. Aš galiu jūs taip vadinti, nes pats to nežinodamas, jūs mano draugas štai jau 11 metų. Atskleidžiau tą paslaptį dėl vieno labai svarbaus įvykio, apie kurį jums nieko negaliu pasakyti. Dievas mato, aš norėjau visą gyvenimą laikyti tą paslaptį savo širdies gelmyse. Maksimilianas išplėšė ją iš manęs grasinimais – kurių esu tikras, jis jau gailisi. Maksimilianas vis dar klūpojo truputį atokiau, veidų įsikniaugęs į kreislą. Saugokite jį, tyliai pridūrė Montekristas, reikšmingai spustelėjęs Emanueliui ranką. Kodėl, nustebęs paklausė šis. Negaliu jums paaiškinti, bet saugokite jį. Emanuelis apžvelgė kambarį ir pastebėjo Morelio pistoletus – Jo įsigandusios akys įsmigo į ginklą, jis pamažu pakėlė pirštą ir parodė pistoletus Montekristui. Šis linktelėjo galvą. Emanuelis norėjo juos paimti. Palikite, tari grafas. Paskui priejo prie Morelio ir paėmė jį už rankus. Audringus jausmus prieš valandėlę kunkuliavusius Maksimiliano širdyje pakeitė visiškas sustingimas. Žiulį grįžo. Rankose jį laikė šilkinę piniginę, o dvi spindinčios džiaugsmo ašaros it ryto rasos karoliukai rėdėjo jos kruostais. Štai jūsų relikvija, tarė ji, nemanykite, kad ji man nebe tokia brangi, kai sužinojome, kas mūsų išgelbėtojas. Mielas kūdikė, rausdamas tarė Montekristas, leiskite atsijimti tą piniginę. Dabar, kai mane pažįstate, norėčiau, kad prisimintumėte mane tik dėl draugiško palankumo, kurį man jaučiate. Ne, ne, prašau jūs, sušuko žiulys, spausdama piniginę prie širdies. Jūs jų galite išvykti, juk ateis liūdna diena ir jūs mus paliksite tiesa. Įspėjote, šipsuodamasis atsakė Montekristas, po savaitės paliksiu šį kraštą, kuriame tiek daug žmonių užsidarnausių dangaus kerštą gyvenu laimingai, o mano tėvas mirė iš badų ir sielvartų. Pasakęs, kad greitai išvyks, Montekristas nenuleido akių nuo Morelio ir įsitikino, jog žodžiai paliksiu šį kraštą nepažadino Morelio iš letargo. Grafas suprato, kad jam teks dar sykį susiremti su draugo sielvartu. Paėmęs Žiulį ir Emanuelį už rankų, jis tarė jiems švelniai ir įsakmiai kaip tėvas. Brangus bičiuliai, būkite malonus, palikite mane vieną su Maksimilijanu. Žiulį galėjo įsinešti savo brangėje relikviją, kurią Montekristas užmiršo ji temptelėjo vyrą sakydama, palikime juos. Grafas liko su nejudančiu it stovyla Moreliu. Klausyk, Maksimilianai, tari grafas, valdingai paliesdamas jam petį, ar tu pagaliau tapsi žmogum? Taip, vėl pradedu kentėti. Grafas suraukė kaktą. Atrodė, jo širdyje vyko sunki kova. Maksimilianai, tari jis, tave apnikusios mintys nevertus krikščionių. Nusiraminkite, mano draugė, tarė Maksimilianas, pakeldamas galvą ir neapsakomai liūdnai šipsaudamasis grafui. Aš neieškausiu mirties. Vadinasi, šalin pistoletus, šalin neviltį, paklausė Montekristas. Šalin, juk aš turiu geresnį vaistą išsigydyti nuo skausmo negu pistoleto vamzdis arba peilio ašmenys. Vargšas beprotis. Kągi jūs turite? Savo skausmą jis mane nužudys. Draugė, išklausyk mane, tarė Montekristas, taip pat apimtas neapsakomo liūdėsio. Kartą atsidūręs nevilties bedugnėje kaip tu dabar, buvau nusprendęs padaryti tą pat, ką ir tu, nusižudyti. Kadaise ir tavo tėvas klaikiaus nevilties sukūryje taip pat norėjo nusižudyti. Jeigu senaja Moreliui tą akimirką, kai jis buvo nukreipęs pistoleto vamzdį savo į kaktą, arba man, kai stumdavau nuo savęs kalinio duoną, kurios jau tris dienas nebuvau lietęs, Jeigu mudviem tada, kas būtų pasakęs, gyvenkite, ateis diena, kai būsite laimingi ir laiminsite gyvenimą, nesvarbu, kieno lūpos būtų ištarusius tuo žodžius, mes būtume juos sutikę su abejinga šypsena, su netikėjimo širdgėla. O vis dėlto, kiek kartų tavo tėvas bučiuodamas tave laimino gyvenimą, kiek kartų aš pats. Ak, sušuko Morelis, pertraukdamas grafą. Jūs buvote netekęs tik laisvės, mano tėvas buvo netekęs tik turto, o aš netekau Valentinos. Pažvelk į mane, Morelį, tarė ją Montekristas iškilmingu balsu, kuris versdavo visus tikėti grafu ir suteikdavo jam nepaprasto didingumo. Mano akys sausus, mano kraujas ramiai teka gyslomis, širdis plaka be liūdėsio, nors matau, kad tu kenti, Maksimilianai, tu, kurį myliu kaip tikrą sūnų. Ar tai nesako tau, kad skausmas tarsi gyvenimas, ateityje visuomet slypi kažkas nežinoma? Aš prašau tave, įsakau tau gyventi, nes žinau, ateis diena, kai tu dėkausi man, kad išsaugojau tau gyvybę. Dieve mano, sušuko jaunuolis, grafė, kam jūs tai sakote, būkite atsargus, gal jūs niekada nepatyrėte meilės? Kūdiki, atsakė grafas. Noriu pasakyti tikros meilės, pasitaisė Morelis. Supraskite, aš nuo jaunystės kareivis. Sulaukiu 29 metų nepatyręs meilės, nes tų jausmų, kuriuos anksčiau esu išgyvenęs, negalima vadinti meilę. Ir štai 29 mano gyvenimo metai sutikau Valentiną. Beveik dveji metai aš ją myliu, beveik dveji metai skaitau toje širdyje, atviroje man tarsi knyga, paties viešpaties ranka įrašytas mergaitės ir moters dorybės. Grafė, Valentina man buvo begaliniai laimiai, milžiniška nepatirta laimiai, pernelyg didelį, pernelyg tobula, pernelyg dieviška šiam pasauliui. Ir jeigu šiame pasaulyje ji nebuvo man skirta, tai be Valentinos žemėje man lieka tik sielvartas ir skausmas. Aš jums sakiau, tikėkiteis, pakartojo grafas. Ir aš kartoju, būkite atsargus, tarė Morelis. Jūs tenkiteis mane įtikinti, O jeigu įtikinsite, aš išeisiu iš proto, nes imsiu galvoti, kad vėl pamatysiu Valentiną. Grafas nusišypsojo. Draugė mano, tėve mano, sušukau sidegęs Murelis. Sakau jums trečią kartą, būkite atsargus, nes jūs man turite didelę galę ir ji mane gazdina. Būkite atsargus tardama žodį, nes mano akys žiebės ir širdis vėl bunda. Būkite atsargus, nes nedaug trūksta, kad įtikėčiau ant gamtiniais dalykais – Aš pasiruošęs klausyti, jeigu man įsakysite nuristi akmenį nuo Jairo dukters kapo. Aš eisiu per vandenį kaip apaštalas, jeigu liepsite man eiti. Būkite atsargus, aš pasiruošęs klausyti. Tikėtis, draugė mano, pakartoju grafas. Ne, sudėjavo Morelis, iš egzaltacijos viršūnių krisdamasi sielvarto bedugne. Jūs žaidžiate manimi, jūs elgėteis kaip gera motina, ne kaip egoistė motina, kuris saldžiai žodžiais ramina sergantį vaiką, nes jo riksmas jai įkyrėjas. Ne, bereikalo sakiau jums, kad būtumėte atsargus. Nebijokite, aš kruopšiai paskandinsiu savo skausmą širdies gelmėse, padarysiu jį tokį tolimą, tokį slaptą, kad jums nebereikės net manęs užjausti. Sudie, mano draugė, sudie. O ne, Maksimilianai, tari grafas. Nuo šiol tu gyvensi su manimi, mudu jau nebesiskirsime ir po savaitės abu paliksime Prancūziją ir jūs vis dar liepiate tikėtis? Sakau, kad tikėtumeis, nes žinau, kaip tave išgydyti. Grafe, jūs mane dar labiau liūdinate, jeigu tai galima. Jums atrodo, kad mane ištikusi nelaimė paliko tik tai paprastą skausmą, o tikitės nuraminti mane paprastą priemonę kelione. Morelis niekinamai ir, nepasitikėdamas, papurtė galvą. Ką čia tau dar pasakyti, paklausė Montekristas. Aš tikiu savo pažadais, leisk man išbandyti. Jūs tik pratesite mano agoniją. Taip silpna dvasi, tari grafas. Tu nepajėgi duoti savo draugui kelių dienų, kad jis galėtų padaryti bandymą. Matyt, tu nežinai, ką sugeba grafas Montekristas. Matyt, nežinai, kokios žemiškos galius jam pakliūsta. Aš pakankamai tvirtai tikiu į Dievą, kad išprašyčiau stebuklą iš to, kuris yra pasakęs, jog tikėjimas kalnus išjudina. Todėl lauk stebuklo, kurio aš viliuosi arba... Arba, pakartoju Morelis, arba saugokis Morelį, aš tave pavadinsiu nedėkingu. Pasigailėkite manęs, grafę.